Awit, Kabanata 88 Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang, aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan ang kaluluwa ko ay nababahalat puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan? Hinayaan silang mamuhi sa akit. Ako'y katakutan kaya hindi ako makatakas. Ngayot pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningi waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon pa sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na. Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mula pagkabata, ako'y nagtiis na, halos ikamatay. Ang iyong parusay siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay, kundi kahihinto hihinto ng pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman.